Лідія не могла бути замішана у тому страхітті. Бартрікс більше не дивився на мене. Зверніть увагу, провадив він, що все це нікуди нас не виводить. Я перевів дух. Ну, власне кажучи, ми не виявили нічого нового обвинувачення проти П'єра Маргла набувають деякої щільності. Оце і все. До того ж, практично неможливо вивчити розпорядок дня П'єра Маргла. Немає нічого складнішого, як визначити у часі та просторі місце перебування людини, що мандрує у своїх справах. П'єр Маргла бував відсутнім півдня два дні, три повних дні. Встановлено, що він зустрічався із торговцями марками, з іншими маклерами. Нам, мабуть, не вистачило б тижнів, аби відповісти на запитання, де перебував П'єр Маргла в ті хвилини, коли скоєно злочини. Наше завдання було б нерозв'язним, якби не цілковита впевненість у тому, що Маргла вірогідний убивця мав спільників на Тополевому острові. Звідки така впевненість? Та це ж ясно, як день. Хто ж ще міг надіслати анонімного листа, що викриває П'єра Маргла, крім людини, яка знала про його злочини? По-друге, Хтось мав повідомити його про існування грошей у майбутніх жертв, ну, про їхній спосіб життя, а точніше про час, коли їх напевне можна було застати вдома. Саме тому я попросив би вас дещо пригадати. Чи часто приймала в себе сусідів ваша квартирна господиня? А може вона підтримувала особливо тісні стосунки з кимось. Я мовчав. Ні, ні, я нічого не пригадував про добросусідські зносини вдови Шарло. Я цим ніколи не цікавився. Показуючи всім своїм виглядом, що поринув у спогади, я гарячково намагався пролити бодай трохи світла на жахливу плутанину власних думок, подолати тривогу, яка, мабуть, уже відбилася на моєму обличчі. Лідія, спільниця, чи таке можливо? Тоді чому вона надіслала того анонімного листа, а якщо автор листа хтось інший, то в яку пекельну махінацію вплуталась Лідія? Ні, ні, ні. Я не можу вимовити її ім'я. Якщо світло має пролитись, слово честі. Ні, відказав я нарешті. Я я нічого не пригадую, я ніколи нічого не помічав. Повертався додому, виходив з дому, не затримуючись. Я вже бачу, з мене вам буде мало користі. Я зараз переконаю вас у протилежному. Я не дивуюся тому, що ви не марнували час на споглядання суспільних зносин вашої господині. Якби ще вона була гарненькою дівчиною, ну, коротше, перед нами така картина. Сплячі джунглі, е, коли вщухне хвилювання, що збурило тополевий острів, там ще довго нічого не зміниться спільник чи спільники П'єра Марла, не такі йолопи, щоб одразу чимось виявити себе. За кілька місяців, а може й років, ті, що забагатіли із цієї справи, потихеньку владнають усе в такий спосіб, аби нарешті скористатися награбованим. Та навіть цей порух буде важко виявити саме через позазаконний характер діяльності частини мешканців.